Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaelezea habari ya watakayoyapata katika neema wale watu ambao wasabiquna as-sabiqun miongoni mwayo ni kukaa katika viti vya kifahari vilivyopambwa ala sururin mawduna na watakuwa wakiviegemea muttakiina alaiha na mutakabilin hali ya kwamba wanaongea na wameelekeana kisha Allah akasema yatufu alaihim wildanu mukhalladun watu hawa wasabiquna sabiqun watakuwa wanazungukiwa na nani na wildan vijana wavulana ambao wana sifa mukhalladun mukhalladun kwa maana wako daima katika sifatin wahida ima sura zao nzuri na zinabakia katika ujana ule ule hawaoti mvi hawaingii katika yani uzee mukhalladun nam sasa hawa ambao vijana walotajwa sifa zao hapa fulana Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea ni kwamba watu hawa watu wema yatofu alaihim wanazungukia vijana hawa vijana hawa watakuwa hawazunguki mikono mitupu ika kama vile mchezo tu eh, wazunguka Aa, ah, uzungukaji huu ni uzungukaji ambao waashiria hawa vijana wanatoa khidma kuna service fulani wanaifanya kwa hawa asabiquna sabiqun sasa khidma hii ni hii wanazunguka Allah subhanahu wa ta'ala anasema watakuwa wanawazungukia watu hao e, biakwabin watakuwa wanawazungukia biakwabin kwa vikombe maana wameshika vikombe mkononi isitoshe na waabariq na mabirika na wakasim na glass kwa hiyo wanawazungukia lakini wamekuwa na nini mkononi mwao walikuwa na watakuwa na biakwabi vikombe wa abariq mabirika na wakasin na glass glasi hizi na vikombe hivi na mabarika haya sio kuu kwa maana yatakuwa wazungukia wameashika mikononi lakini ndani ya madirika ndani ya vikombe ndani ya glasi kuna nini kuna kitu ambacho ndicho kilichokuwa kilicholengwa ule mzunguko wenyewe ni kitu gani Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni min ma'inin watakuwa wanazungukia kwa glasi eh, kwa vikombe biakwabin wa abariq na mabirika wa kasin na glasi na ndani yake katika vyombo hivi kuna maini maana maini maini iliyokusudiwa hapa ni mto ambao mto huo huwa unatembea unapita na ni kinywaji sasa na kinywaji hichi ni cha pombe ulevi kwa hiyo maini ni mto ambao wapita na mto huu si mwingine isipokuwa ni mto ambao utakuwa ni wa ulevi ndani yake kuna pombe kwa hiyo itakuwa kuna vinywaji vinywaji ambavyo vinatokana na huo mto maini ambao wapita watembea ni jaria lakini mto huu si mwingine ni mto wa pombe pombe hii pombe kwa sababu katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika surati Muhammad kwamba katika pepo kutakuwa kuna mito ambayo ndani yake inapita mito ya asali asali musaffa na vile vile kutakuwa kuna mito katika pepo mito ya upe, yani, yani, yani, ya ulevi kwa hiyo watakuwa wanazungukia biakwabin kwa vikombe wa abariq na mabirika wa kasin na glasi min ma'in glasi ambazo ndani yake zina vinywaji vinywaji vinavyotokana na ma'in yani ile mito eh, ambayo inapita katika pepo na si nyingine kama alivyosema bin Kathir katika tafsiri yake ni jami'u min khamrin min ainin jaria mto ambao wenye kupita ainin jaria na mto huu ni mto min khamrin wa biakwabin eh, biakwabin watakuwa wanazungukia kwa vikombe wa abariqi na mabirika wa kasin na gilasi min maini za vinywaji vinywaji vinatokana na nini min maini yani mto ambao mito ilikuwa ni ya pombe mito hii inakuwa yapita na katika kupita kwake inaonekana wazi wazi sio najificha ficha kila mtu anauona kwamba ule ni mto unapita na mto ule ni mto wa pombe kwa hiyo hawa watoto wavulana hawa watakuwa wanawazungukia hawa asabiquna asabiqun biakwabin kwa kombe wa abariq na mabirika na mabiri kasi na glasi min ma'in za mito yani vinywaji ambayo inatokana katika mito hiyo kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 19 katika sura hii vinywaji tumeshaona kwamba main ni ni ni, ni hamr ni pombe ambayo pombe hii iko katika mito inapita sasa pombe hii wakinywa watu hawa watu asabiquna ambao wamo katika pepo anasema Allah subhanahu wa ta'ala la yusaddaun anha wala yunzifun ni kwamba pombe hii watakapokunywa basi ni la yusaddauna anha hawataumwa na vichwa anha kwa kunywa pombe hiyo la yusaddauna anha hawataumwa na vichwa anha yani baada ya kunywa pombe hiyo na vile vile wala yunzifun wala hawatatokwa na akili ikawa akili mtu zimemruka kwa nini kwa sababu ya kunywa pombe hiyo wala yunzifun wala hatatokwa na akili anasema ibn kathir katika tafsiri yake ai maana yake ni kwamba la tasaddau ruusuhum vichwa vyao havitauma kwa nini kwa sababu wamekunywa pombe katika pepo wala tunzafu uquluhum wala akili zao hazitowaruka hawatakuwa katika hali ambayo kwamba akili hawana bali hiya thabitatun lakini akili zao zitakuwa katika hali ambayo ya uimara ngangari pamoja na kwamba wamekunywa pombe lakini zitakuwa thabitatun ziko vile vile katika uimara wake na warawa dhihak an ibn abbas ameandika ibn kathir katika tafsiri yake kwamba amepokea dhihaki kutoka kwa ibn abbas annahu qala Ibn Abbas amesema kwamba fil khamri katika pombe sasa hii pombe ya dunia hii fil khamri katika pombe kuna arbaun khisalin kuna mambo manne arbaun khisalin kuna mambo manne katika pombe hii ya dunia pombe ya akhera tumshaiona ni kwamba watakaokunywa vichwa haviumi na watakaokunywa pombe hiyo hawatorukwa na akili lakini pombe ya dunia anasema Ibn Abbas ya kwamba kuna mambo manne la kwanza ni asukr ni kulewa kwamba mtu akinywa pale pale akili yake inaanza kuvurugika hili la kwanza la pili asuda pombe ya dunia mtu akinywa matokeo yake ni kuumwa na kichwa eh, asuda inaitwa kwa maana ya kuumwa na kichwa lugha ya Kiarabu vile vile ina terminology za kidaktari eh, ukisema ukienda hospitali basi daktari atakuuliza mimma tashku ehe unaumwa na nini sasa ukiumwa na kichwa unamwambia ashku minasuda naumwa na kichwa lakini huwezi kumwambia daktari ashku minarras sasa utampa ile hali ya daktari aone kwamba rasi kwa sababu kichwa kina mambo mengi sana kafanya CT scan kwa sababu umemwambia kichwa lakini ukisema suda ni maumivu ya kichwa ambayo mtu anaweza akanywa panadoli eh, akanywa hedex akanywa shida dakika tatu kikapona kichwa kwa hiyo katika pombe ya dunia anasema bila basi kuna vile vile kuumwa na kichwa kwa mtu ambaye anywa pombe ya dunia tofauti na e, pombe ya akhira la yusaddaun jambo la tatu ni walqai'u pombe ya dunia ina jambo la mnywaji kutapika yani anakunywa mtu baadaye as a result ile furaha inabadilika sasa tapika tu anatapika tu vipi ah maana pombe hizi ameshindilia mabia we makonyagi we machangaa we na sasa anatapikiana tu hapo la nne walbaul pombe ya dunia mnywaji basi lazima atataabika na suala la kwenda haja ndogo mara kwa mara na ndio maana wale watu ambao walikuwa sasa wanataka kuhalalisha pombe za kidunia ionekane kama haina tatizo lolote kwa hiyo mtu mpaka apewe leseni ya kuuza pombe kuuza bia na mengineyo na leseni hiyo itakuwa ina masharti ya kwamba je choo umejenga kwa hiyo wanakuja wakaguzi wanakagua eh, hapa ndio choo ah sasa kwa nini kwa sababu mnywaji pombe yoyote hafiki dakika 20 25 30 choo kiko wapi eh, kiko wapi choo anaambua kile pale sasa haya ndiyo mambo manne ambayo yamo katika pombe za dunia lakini pombe ya kesho akhera anasema ibn Abbas fadhakara Allahu al-khamra al-janna Allah subhanahu wa ta'ala ametaja pombe kesho peponi ipo lakini wanazaha akaitakasa pombe hiyo an hadhihi al-khisal na mambo haya manne ambayo ameyataja kwa hivyo almuhimu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaifahamisha kwamba watu as sabiqun wao watapata nini vinywaji ambavyo vya pombe lakini pombe hizo wakinywa la yusaddauna anha hawataumwa na vichwa na vile vile wala yunzifun ni kwamba hawatatokwa na akili kama qal kama aliposema qatada vile vile la yusaddauna anha yaqulu laysa lahum fiha sadaa wa ra'si hakuna maumivu ya kichwa waqalu fi qawlihi la yunzifun ay la tadhhabu uquluhum akili zao hazitoruka ikawa mlevi bila shaka anapokunywa pombe akili yake inamruka kabisa kabisa nam aya kama hii na maelezo kama haya Allah ameyataja katika surat as-safat aya nambari 15 labda tuangalie tena huko Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika sampuli gani katika aya nambari 15 surati as-safat Allah subhanahu wa ta'ala anasema e, yutafu alaihim bika'sin min ma'in ni watu hawa watakuwa peponi wanazungushiwa eh, kwa glasi glasi ambazo zina vinywaji vitokana na nini vinywaji hivi vinywaji tokana na ulevi bimaana ay bihamrin min anhari jaria ulevi ambao unatokana yani mito yapita yenye yenye pombe hiyo la yakhafuna inqita'uha wala firaghuha hawatohofu hawatokuwa na ile hali ya kuingia mashaka katika nafsi zao kwamba huenda labda pombe hii kesho haitopatikaniwa itakuwa kuna hali ya uhaba fulana wa, wa pombe Aa, la yakhafuna inqita'uha na akasema Allah subhanahu wa ta'ala ni pombe hiyo au mvinyo au pombe yani ulevi huo ni baidha rangi yake ni mweupe baidha ni mweupe pombe ambayo ilikuwa yenye rangi ni nyeupe na katika weupe huo ai launuha mushriqun launuha rangi yake ni mushriq yani inang'aa upe yani kitu kinatokana na, na, na sharq yani kung'aa kwa hiyo rangi yake ni mushrikun hasanun baji na halafu ina ina umbile au ina ile muonekano uliokuwa ni ni mzuri la ka khamri dunia sio kama vile pombe ya dunia fi mandhariha ukitazama tu katika pombe ya dunia ni albashiu radiu yani inakuwa na ile hali ambayo macho yako ukiyatazama ukitazama tu ile pombe inakupa jibu kwamba hey, ndio watu wanakunywa hii hey, wanakunywa hii kangara hili hey, wanakunywa hii hey, mbege hii wanakunywa hey, wanakunywa hii sasa ukitazama tu yale macho yanakupa yani pale pale jibu kwamba mm, bwana kinywaji hichi watu wanakunywa lakini kinywaji cha pombe cha, cha kesho akhera ah, ni baydha ni chenye kuwakawaka cheupe kabisa na miongoni mwa rangi za pombe za dunia wakasema wanazuoni kwamba ni rangi mbaya kabisa min humra eh, ina ile hali ya wekundu wekundu au utasema ile hali ya hazuruni nyingine utakuta ziko sawadi nyeusi nyingine ziko isfirar njano au qadrat au nyingine ziko kama vile e, ni rangi ya kijivu jivu almuhimu hizi ndizo rangi za kidunia ila ghairi dhalik mima yunafiru tabia salim yani kwa kweli kwa mtu mwenye ile hali ya sayo binadamu ukiangalia ile pombe pamoja na rangi yake kama ya umanjano wengine ndio siku hizo wanaita kwamba rangi ya dhahabu eh, kuna kinywaji kinaitwa kwamba hichi ni, ni, ni, ni golden color ni hiyo hiyo bia ya shairi na nini lakini inaambua kwamba kinywaji cha dhahabu lakini ni rangi ya manjano kwa hivyo rangi zote hizi ni rangi ambazo zilizokuwa ni mbaya kabisa lakini rangi ya ulevi yani pombe ya kesho akhera ni baidha ni nyeupe ni weupe ambao wenye kung'aa kabisa kabisa akasema Allah subhanahu wa ta'ala ladhatil lisharibin na pombe hiyo itakuwa ina ladha ladha lisharibina kwa wanywao kwa kila mtu kila mtu ambaye ataingia peponi akainywa pembe hiyo ni pombe hiyo atakuwa anapata ladha iliyokuwa nzuri kabisa tofauti na pombe za dunia nasema ibn kathiri katika tafsiri yake ay taamuha tayyibun kalauniha kwamba testi yake ladha yake pombe ya akhera ni nzuri kama ilivyokuwa rangi yake kwa hivyo kwanza imeanza uzuri wa rangi baidha kisha Allah akasema ladhatu lisharibin ina ladha kwa hiyo rangi uzuri wa rangi umeambatana na uzuri wa ladha akasema ibn kathir anasema wa tayyibu ta'ami na uzuri wa ile ladha dalilun ala tayyibir rih ni dalili ya kuonesha vile vile harufu yake nzuri kwa vitu vitatu vinaambatana katika pombe ya kesho afya kwanza rangi yake baidha pili ladha test na tatu anamalizia bin kathir anasema kwa sababu pombe itakuwa ni nzuri yani ladha yake rangi yake ni nzuri bila shaka yoyote itakuwa na harufu yake ni nzuri anasema bikhilafi khamru dunya fi jami'i dhalika kinyume na pombe za dunia iko kinyume kabisa kabisa na, na, na, na kesho akh, pombe ya akhira pombe zote za dunia zinakuwa rangi mbaya ladha mbaya na harufu vile vile inakuwa ni mbaya hata iwekwe pombe namna gani yani itiwe sijui nini lakini bado harufu yake inakuwa ni mbaya kabisa na ndio maana utaona pombe nyingi achilia mbali hizi pombe za mambo za, za, za sasa waambiwa kwamba ah hii pombe hii haina tatizo lolote yani pombe halali kwa nini kwa sababu imetengenezwa kitaalamu katika kiwanda na ikawekwa katika chupa ikawa sildi na hivi na hivi lakini pombe ni pombe tu haina uhalali wala haina uzuri wowote wala Allah rangi wala vile harufu kwa hiyo inafikia hatua kwamba watu wanakunywa pombe basi ile harufu yake kwamba ni mbaya akienda haja ndogo mlevi basi hamuingii nyie chooni mlobakia nyote mnageuza njia nini ah huku nafikiri kama kujua mlevi huko kwa nini kwa sababu ile pombe harufu yake ni mbaya kama ilivyokuwa rangi yake ni mbaya kama ilivyokuwa ladha yake ni mbaya wengine pombe hizo ambazo ni mbaya za kidunia huwezi kuzilinganisha na za kesho akhera. Wakinywa lazima mtu azibe pua, azibe pua kwanza eh, mwingine akunje uso, yani anaji umemaliza, umemaliza, anampa mwingine. Lakini pembe za pombe za akhera, ah, ladhati lisharibin ni baadhi ya mambo ambayo Allah ameisifia pombe hii ya, ya, ya kesho akhera na tumeona kuna baadhi ya mambo ambayo vile vile e, yameelezewa ya kuhusu ya kwamba pombe hizo e, za, za, za, pombe za dunia si nzuri kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu anazisifia hizo pombe hizo anasema la fiha qawlun wala hum yunzafun hawatupata wanywaji wa pembe hizo ghaulun yani udhia wa aina yoyote udhia wa hapa amefasiri ibn kathiri katika tafsiri yake la ghaula fihi yani la tuathir fihim ghaulan yani wa huwa waj'ul batan mnywaji wa pombe wa kesho akhera akinywa hatoumwa na tumbo ndo hii bimaana la fiha ghaulun yani wahuwa waj'ul batn qala ibn abbas allah anhuma ibn abbas amesema wa mujahid wa qatada wa ibn zaid anasema kama tafaluhu khamru dunya min alqulanj wa nahu likathrati ma'ihatiha kwamba pombe za dunia ina moja katika tabia hii inasababisha huu ugonjwa unaitwa al-Kulanj al-Kulanj ni ugonjwa gani ni waj'ul batn ni maumivu ya tumbo lakini maumivu ya tumbo haya yana sifa pekee ya kwamba katika tumbo kuna utumbo mkubwa wanaita large intestine na utumbo mdogo ambao unakuwa small intestine sasa hii alkulanchi inakwenda kuattack large intestine yani utumbo mkubwa na ukiwateki utumbo mkubwa unasababisha kwamba tumbo sasa yani utumbo ule unasababisha kutoweza kupitisha yani inaitwa stool stool tunasema ni e, choo au haja kubwa na vile vile inasababisha ni hata hewa isipite kwa hiyo mnywaji pombe anakuwa na ile hali ya kufura tumbo na hapati choo hatokwi na upepo hii ndiyo maradhi aliyozungumza bin Abbas yanaitwa alkulanji na maradhi haya ni maradhi ambayo si mara nyingi watu kuelezea kwa jamani, pombe inasababisha eh, tumbo eh, kuwa katika hali ya kujaa na una choo kinakuwa mtu tena tahapati na upepo hatoi, tumbo linamfura. Si mara nyingi kuelezana, lakini wanaelezana tu kwamba pombe bwana, ukinywa bwana, ah, haikuachi eh, kifriji kinatoka kwa hiyo mnywaji pombe inakuwa anatoka kifriji tu kifriji tu yani tumbo linakuwa hilo tumbo linakuwa hilo ndo hii na miongoni mwa maradhi mengine sasa ambayo ndo wameyagundua si ilikuwa hajulikani kuna <laughs> kuna profesa mmoja anaitwa profesa Janabi huyu bwana profesa ana visa huyu sasa katika maelezo yake akaja akagusa haya mambo ya pombe hayo, kwamba pombe ina madhara gani. Miongoni mwa mambo maudhui ambazo alizokuwa akizielezea kuhusu pombe, ukienda katika mitandao ya kijamii, huyu bwana anahojiwa katika vituo vya habari mbalimbali na katika makala mbalimbali. Profesa Janabi anasema hivi, ili kulinda moyo ili kulinda moyo inaonekana sasa pombe ina madhara mengine tofauti na yale ambayo aliotuelezea nani Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma hili tatizo hili pengine lilikuwa halijagundulika au lilikuweko lakini watu hawakuwa hawakuwa wakielezewa profesa Janabi anasema ili kuulinda moyo tumia bia moja hadi mbili tu kwa siku tumia bia moja au mbili tu kwa siku na ziwe na mapishano wa saa moja ukianza bia moja saa moja hakikisha nyingine unafungua saa mbili kwa unapokuwa kwenda katika baa na nini mnyaji saa ngapi saa, eh, saa moja eh? Eh, lete kama tulivyo pap ikifika saa mbili bia ile ishaisha aya lete nyingine na kwa wanaotumia vinywaji vikali wanashauriwa kunywa kwa shoti moja tu eh, yani kuna vile vinywaji ambavyo vinakuwa vinapimwa kwa pegi pegi yani huzui chupa eh, shilingi elfu arobaini sasa ile wewe anasema profesa janabi unywe chap chap basi eh, usije ukanywa ah, ah, almuhimu profesa janabi anataka kutufahamisha kumbe hata mapombe ya dunia yana madhara ya moyo katika baadhi ya makala zake nyingine akasema kwamba bia ina inasababisha inatanua moyo moyo unatanuka na baadhi ya watu katika comments wakasema ah, haya basi kama bia inatanua moyo mbona hizo chupa zitanuki <laughs> chupa za bia ziko vile vile bwana profesa usituingilie almuhimu ni kwamba madhara ya pombe yanaonekana duniani moyo lakini pombe ya kesho akhera haitomwambia mtu ya kwamba ati anywe glasi moja baada ya wanaawa aengeze glasi nyingine ah, ah. hapana atajinywea tu miongoni mwa mambo mengine ambayo e, ameeleza profesa janabi anasema kunywa bia moja masaa yasiopungua mawili na usiongee wakati unainywa hiyo bia sasa peponi watu wanakunywa pombe alafu wasiongee wakae kimya. Bia yani pombe za dunia basi zina mambo haya kwamba ukinywa bia usiongee, wewe unakunywa kimya kimya kama mmezunguka meza hapa basi kibubububu hivyo mpaka mnamaliza. Profesa Janabi huyo na baadhi ya miongozo yake eh, hii sasa nyongeza anasema huyu msomi kwamba kula mara moja tu ukizidisha iwe mara mbili na chakula kisizidi ujazo wa kigaja cha mkono wako anashauri vile vile ugari ni hatari kwa afya ya moyo na unadumaza akili janabi huyo profesa anasema yeye hajanywa juisi ya aina yoyote miaka zaidi ya 15 lakini anasema tusile sukari chumvi nyama nyekundu nyama nyeupe tule kwa kiasi kidogo sana nyama nyeupe na samaki wasio na magamba wana eh, eh, wana mafuta mabaya lakini samaki wa maji chumvi nao ni tatizo kwa moyo janabi anaenda mbali e, na kushauri mboga zote za majani ziliwe zikiwa mbichi <laughs> eh Profesa Janabi, sio si mnafukuzia nyie maprofesa haya, mnamwacha mtume wenu mje. Profesa akasemaje? Haya ndio kasema kwamba ziliwe mboga zisiwe mbichi. Haya ni baadhi ya maneno. Sasa tusikilize hizi comments za watu. Kuna mmoja anajiita yeye ni mwehu ndama. Februari 23 mwaka huu 24, yeye akaandika katika comments, anasema kwanza kabisa nakubaliana na ushauri wote wa kitibabu kuhusu aina sahihi ya chakula na namna nzuri ya ulaji kutoka kwa daktari bingwa na mkuu wa kitengo cha magonjwa ya moyo profesa Muhammad Yakubu Janabi na mimi baada ya kumsikiliza na kuanza kufuatilia miongozo yake nikaamua kubadili aina yangu ya ulaji ili niendane na matakwa ya msomi huyo na sasa ni wiki ya tatu tangu nianze kwa kufuatana na miongozo ya Profesa Janabi lakini nasema waziwazi kwamba nimenyoosha mikono juu eh, hii ni baada ya kuzuliwa na njaa kisha kupata kizunguzungu na kuanguka ghafla <laughs> anasema anamalizia ya kwamba tukifuata ushauri wa profesa Janabi tutaangamia kwa njaa jamani kwa ufupi ni kama profesa Janabi yupo katika kampeni ya kataa chakula sababu anapingana na kila mlo unaozoeleka kwa Watanzania na shauri asipuuzwe ila asitiliwe maanani sana ndio ile ya kwamba eh, akili yani eh, akili unazoambiwa ongeza na zako <laughs> Yaani profesa anasema wewe usiku eh, kata tu kipande cha parachichi kidogo, kipande cha tikiti kidogo, cha ndizi kidogo, eh, alafu papai kidogo, eh, basi uh, alafu ulale. Eh, huo ndio mlo ambao eh, sasa ukimfuata huyu <laughs> majumbani humo ndo mna, wa, watu wana, wana haki eh, wana, wa, wa, wa, nakusudia wana, wenye wake wana, wanawake wana haki zao. Haya, unakula kipande cha tikiti cha, cha, cha, cha kabeji, kipande cha parachichi. Haya, huyo mama watoto utamwambia nini kitandani? Sasa ongeza na zako, yani sasa <laughs> Almuhimu, tunarudi katika aya yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika wasabiquna wale watakuwa na ile hali ambayo e, biakwabin yani watazungukiwa na watoto gombe wa abariki na madirika wa kasin na glasi min maini za vinywaji zinatokana na mito ya pombe katika kesho akhira la yusaddauna anha bimaana kwamba pombe hizo wao hawataumwa na vichwa kwa, kwa, yani, kwa, kwa kunywa pembe hizo wala yunzifun wala vile vile hawatatokwa na akili